Kultur Alea Daungi ba, etorriak entzule gure garko kultura tala jabiatuko dugorain eta gaur ustaritze aldera begira jarriko gara. E, Artzareo festivalaren baitan, antolatua den ba, aurkezpen bilkura baten inguruko argibideak bildu nahiko genituzke hain zuzen ere larun batuntan ustaritzeko lapurdi gelan iparraldeko oizko musika eta dantzen baliabide gunearen aintzin egitasmoa aurkeztuko baitute. Hala bada, honen inguruko argibiden ukaiteko gaur herri soinu elkartetik Filip Lezko izango dugu gurekin. Bas gaitezen. Baustaritze aldera begira jar gaitezen orain, hartzaro festivalaren baitan antolatuak diren amaika itzorduen artean, batean, erreparatu nahiko genukelako gaur bereziki. Eta hain zuzen ere, larun batuntan, ustaritzeko lapurdik gelan egitekoa duten, iparraldeko oizko musika eta dantzen baliabidegunearen aintzin egitasmoaren aurkezpen bilkuraz mintzatu nahiko genuke. Egitasmo honen nondik norakoak e, jasoko ditugu beraz gaur, eta hartara, herri eta iparraldeko dantzarien biltzarrak kudeatuko duelarik aurkezpen bilkura hau, herri soinu kultur erakundeko Filip Lesgujekin, mintzatuko gara, telefonoaren bestaldean baitugu, kaixo egunon? Egunon. E, urten poderioz, erranen dugu, erreferentzia bat bilakatu dela hartzaro festivala, baina errandu zuenaz aurtengoa ez da festival arrunta izanen batez ere bizi dugun testu inguruaren gatik. E bai, e, e, aurten ez da arrunta izanen, zinta ba, badira bi gauza importanteak guretako, ofe guretako, eta eskoal kulturen ere. Bada, alde batetik, uh, mailan uh, eh, berantolak eta, e, eta uka, ukan dugu dela de zenbait hilabete janik uh, akitana berria. Eta akitana berria be, uh, eskual kulturen dako, uh, zer izanen den ez dakigu hono, eh, uh, politika, politika ogizonek eta mazteak ari dira pentsatzen, nola antolatuko dute uh, kultur politika. Beraz, jakinez, Eh, akitana berria biziki, biziki handia da guai, eh, portu xerrante gina da, limuzean eh, gina eta eta guk. Eta alde, batetik, beste aldetik, ba, bada ere eskoleriko elkargo berria, sortu sortu berria, eta ale ere, jala e, aste bat edo bi, e, eskual kultura gaitasuna hartu duela, jakina, jakina dugu, eta ukaren dugu arduradun gisa ustaitziko hauza uh, pesa duen dena. Beraz, hoai, uh, zer, zer eta zoin uh, norabide hartuko duten uh, ez dakigu hono, beraz, gu uh, baditugu janik egitasmo uh, aski, uh, aski aintzinatua, hortakotz, uh, larun, ba, uh, aurkeztuko uh, diegu jenderi, uh, eh, reiteko, diala bi urte, utzera bera, eh, autitxien uh, kontseiluak manatu zuen uh, uh, bai guri, esko erri eh, eh, soinuari, ideberi, uh, erriko etxeari, uh, errobiri, efendeteri, e, ekeri ere, egitasmo bat sortzea, uh, oizko musika eta dantzen iturgunea. Akitanean zehar ez da, olakoik, e, iparaldean ez da, egoaldean e, ere ez, bera zerbait, uh, zerbait berria, aski luzia eta aski, e, aski uh, nola erran. Uh, aski berria, oe, eman dezagun aski berria. Beraz, zer izanen den gure, gure lana, larun batan, ja, bi urtez ari gira pentsatzen, nolako uh, itugune antolatzen, eta jendeari erren nigu. Jakin behar dugu, untan, e, hau aski zabala da. Izanen da, jalbidez, iker, iker, ikertzale bat iten da, nahi zuen, nahi du, egin uh, zerbait hau buruz, beraz, uh, jenen da gure gana, edo gure uh, eta uh, baska guziak eman behar diogu, untan. Beraz, xare handi bat izanen da edatua, eh, antolatua egoaldeko ekilan, zentabadira anere eh, aniz gauza, me ez da iturgune berizibat hortaz eh, iparaldean ere, eta orako, or, orako zeit. Eta uh, hau ere, uh, baiatzen dugu ber antolak, antolak, uh, antolatzea, uh, mailan eta musika mailan, gure xarea. Iturgunea aipatu duzu, e, bilgunea ere izanen da, hor egitura bat e, sortzeko naia ere bada? Ba, ba, ba, izanen da bilgune ere, zenta, no, uh, e, demora barne, sortuko dugu elkarte bat, iturgunea sortu aintzin, lan egiteko uh, ideberekin, hau eh, uh, eramaiteko, eta uh, eh, jen uh, eh, izanen da me, uh, elkarte hau, idikia jendeari izanen da elkarte eta jendeari artistazi eta guziak. Zenta, orain hartio, jak, jakin behar da Frantzia Mailan bederen, e, kultur politika ez, ez dira emendik sortzen, bana Parisetik edo bordaletik, edo bereziki parixetik Frantzia Mailan. Me guk, guk, alo, segitzen dugu politika, egiten aldugu uh, ba, anil gauza gure festivala eta guzti, me eien moduan, edo eien uh, uh, uh ildoa, Hoai, nahi ginuke ukan, zenta bada, biskat, uh, uh, zabaltasunak, zabaltasun gehiago, uh, gure sokotik, kultur politika sohtaraztea. Horregatik, Eh, zerbait beria, beria da eta eh, eh, eta ez dakigu, guk ere zehazki nola egin behar dugun horregatik aski zabala da elkarte hau eta itugure hau zabala izanen da Eh, laguntzeko eta gure politika kultura eramaiteko, gure kultur politika eramaiteko. Eta larun batean beraz izango duzu bilkura, e, bilkura hontan ere e, ligitura berri honek edo iturgune berri honek e, bete barko lituzken eh, funtzio ez ere mintzatzeko e, aukera izanen da? Haukera ez dakit, me, uh, janik, bon, bi urte ari gira lanian, eh, untan, eta ba, badugu ono eh, bi urte uh, eh, uh, bururaino eramaiteko, gure hausnak eta, et, eta ba, ba, son baditugu janik, eh, ditugunak, me jennekin uh, eraikiko dugu hori. zaila da, aizpikatzeko, zenda gukere piskat, lanioan, dira gira, ba, ba, badugu, eh, ardaz nagusiak eh, eramaiteko. Gero, guk uh, e eginen ditugu, eta jendeekin uh, mintzatzeko hortaz, eta segitzeko, zenta uh, baita uh, kultur politika eramaiteko, ba, ba, behar da ideia, me behar da sosa ere. Zoin izanen den, somat sosa ukanen du uh, kultur mailan. Ez dakigu, somat sosa izanen da akitana berritik Ez dakigu ere ez, eta hiek ez dakite ere ez, eta jakimer e, e, jendeak, emengo jendeak badakite. somait e, urteanik, it, diru ituriak tipituz doazi. Eta hala, ere, punu beltzada, zenta nahi dugu, nahi dugu egin zerbait, so, e, ez dugu ukan behar ba dirua iramaiteko. Larun bat untan beraz, eh, bilkura aurkezpen bat kudeatuko duzu, errandu zu, e, bihuno kaje justaritzeko hauzapeza horri izanen dela, Euskal Kulturera kundea ere, iparraldeko dantzarien biltzarra eta errisoinu elkartekoek izanen zareten olabait kudeatuko dutenak bilkura hau. E, ez dakit, e, errandu zu, e, norbanako ei, eta elkarte egiturei begira zaudetela, irekia dela, orain arteko gogo eta partikatuko duzue eta pinjein bat eh, aratago joateko asmoarekin ere, nor biltzea espero duzue? Nor bildu, yanik eh, uh, eh, eskol, uh, eskol kultur, uh, uh, eskol kultur uh, muitzen uh, direna guziak, eh, luzatu uh, animaz uh, luze bat ba, bildu dugu eta gomita luzatu, eta jendeak ere, ba, badira anitze hemen artistak, amatorak eta profesional be, be, bere aldetik egiten direnak, edo bakut eh, elkarte ba, bati loturik edo ez, et eh, denak biltzeko, zenta, uh, eh, ola, uh, abisu kaiteko, eh, ez bakarrik gu asmatzen dugu bezala, eh, de, de, denen nako, eh, hausnak eta erikoia genan dut, erikoia mm. izanen dela, eta eraikuntza hau, edo, iturgune hau egikoen e, dako da eh, e, eskola, eskola kultura, me deneri irikirik. ala. Eh. Mhm. Hala. Ba, itzordua luzatuko dugu larun bat untarako, bazkari bat ere antolatu duzuela esango dugu, ezta? Latxa gelan izanen dena, eta izen eman behar da, e, bihar. E, ba, ba, ba, izen eman behar da, gero, Eh, zenta bilkura ondotik bada ba, baskaria eta hola e, eta baskari denboran ere lan egiten dugu aniz. Bai, za. <laughs> Balatxak lan beraz baskaria, izena eman hori bai, ba, aste azkena duzularik eh, azken epea. Eta hartzaro festivala ari garela, aipatuko dugu azkenik ere ez, bihar eh, latxan festivalaren eh, da izango duzula, irekiera? Bai, izanen da irekidu ofiziala, ebe hautetxi, elkarte, uh, eh, duzeteko elkarte ekilan, uh, eh, eh, aurkesteko gure, uh, gure gitaragoa, Hala. Ba, osongi guzti honekin geratzen gara momentuz, Filip, elezgu, eskertuko zaitut, eh, telefono hartu izana, eta laiztara arte. Bala, mineskera nintzen. Berri soinu elkarteko Filip Lezgugekin mintzatu gara gaurra ezabal, eta gogoan hartu beraz, eh? larun bat untan goizeko amar terdietan, lapurdi gelan izango duzuela uizko musika eta dantzen baliabide gunearen aintzin egitasmoaren aurkezpena. Eta gogoan hartu, alaber bazkaria izanen dela datxagelan, eta aurretik izen aman bar duzuela, eta azken epea izen amateko, otxaiaren ogoitabia duzuela, hau da, bihar berean, eta honako telefono zenbakira aldei dezakezue 06 6 bi bat bat, bat sortzi, bost telefono zenbakira. Eta hartzaro festivalak ere baditu beste amaika proposamen eta bihar berean gogoratu festivalaren irekiera ere izango duzuela latxan atxaldeko zazpietatik goiti. Eta edo nola ere, hartzaro festivalaren baitan, otxaiaren ogoita sortzia bitarte antolatuak diren itzorduen berri izateko, webgune ontara ere jo dezakezu ubebikoitzairu aldiz.eke.eu zera hain zuzen. Thank you. Artzaro Festibara, Otsairaren emezortzitik, hogeita sortzira. Egitarauan, ostegun gizenez, Tutak, Zeze, Polin eta Juliet ostatuetan. Ostirarez, Iribere auzoan. zuan, Ustaitzen kantuz, Matin Lerriza eta Andie Dualde, eta Gaztetxean bukatzeko, Tengri eta Nabil. Laru matez, bostetan, Burgoko plazan, Horai bat, Zarena Zarelako, taldea eta Burrunkaren azken sohkuntza behatzietan aguntzako erizan, sendarineko aizpak, bitartean eta demodeko artet. Igandez, kaskarotak, txilindron txapelketa, mutxikoak, saltoka taldearekin. Aste arte gizenez, ustaritzeko iauteriak. Zozongo, zirtzilak, zampantzaren hausia eta erromeria bukatzeko. Iep, begizbegi taldeko Xabiniz, Atsa diskako kantu bat entzunen duzue, orain, ardura balizko paradisu batera teltzeko nahian, funtsesko gauzak antzten ditu, bizigiten orain. Eriok dio nola, bizi izan garen, asieratik ez dakit, bukaera baden artean dago baina ez gurekin Ez inote genuke Bizi elkadekin Egiratu gaua eta Ulertu eguna Paradisua baita Agnazten duguna Natura gombidatu Uneko dantzara Ez da deus lortu behar שניתו בהרדם hausi izan da entzule gaurkoak eman duen guzia, eta nire aldetik ba, besterik ez bihar arte, eta bihin bitartzen ongi izan, Aio.